Pouke iz bitke na Bedru Brojne su pouke i poruke koje se mogu izvesti iz bitke na Bedru. Spomenut samo neke. Prvo, pobjede u bitkama ne ostvaruju se masovnošću armije i njenom opremljenošću, već snagom vojničkog duha. Muslimanska vojska u bitci na Bedru predstavljala je čistu ideju, čvrstu vjeru, želju za Božijom nagradom i njegovim džennetom, isto kao što je predstavljala oslobođenje od zablude i izopačenosti. Mušlička vojska je pak bila oličenje vjerske iskvarenosti, moralne izopačenosti, ogrizlosti u pohodama te slijepog slijedjenja starih pradjedovskih običaja i izmišljenih božanstava. Prije bitke mušlici su vrijeme provodili u pijenju vina, dok su im robinje pjevale i udarale u defove mislili su da je to put do pobjede. Nasuprot tome muslimani su u oči bitke svojim srcima bili okrenuti Allahu Đalešanuhu, molili ga za pobjedu i nadali se šehadetu, pogibi na Allahovom putu. Muhammed, sallallahu aleyhi veselem, je prije bitke skrušeno pao na seđdu i molio Allaha Đalešanuhu da pomogne svoje robove. Ishod ovoga je bila pobjeda bogobojaznih, iskrušenih i poraz onih što su se zabavljali i slijedili strasti. Drugo, riješenost vojnika, njihov polet i želja za borbom postiču vođu da se odvaži na provođenje svoga plana i povećavaju njegovu vjeru u uspjeh i pobjedu. Upravo to se desilo na bedru. Treće, Vojskovođa ne smije prisiljavati svoju vojsku na borbu ako njegovi borci nisu zadovoljni i odlučni. On ih može povesti tek kada se osvjedoči u njihovu spremnost na taj korak. Tako je učinio poslanik Alihi Selam na dan Bedra, kad je tražio savjet od svojih drugova prije nego se upustio u sukob. Briga vojnika za život vođe je plod želje da misija i bitka uspiju I vođa to treba prihvatiti, jer njegov život znači život misije, a njegova smrt njen kraj. U ubici na bedru poslanik Alehi Selam je pristao na gradnju posebnog zaklona, a u drugim bitkama, poput Uhuda i Huneina, iskreni vjernici i vjernice štitili su svojim tijelima poslanika od neprijateljskih strijela, izlažući pritome svoje živote opasnosti. Nije poznato da je poslanik ikada osporio taj čin. Uprkos svojoj hrabrosti, već je hvalio one koji su ga svojim tijelima štitili, kao na primjer u slučaju Umu Umare, Nuseibe bint Gab, kad je molio da ona, njen muž i njena djeca budu njegovi drugovi u džennetu. Peto. Allah Đelešanuhu svoje iskrene robove pomaže svojom vojskom, kao što je to učinio na bedru slanjem meleka i slanjem vjetra u bici protiv saveznika. Allah Đelešanuhu ne ostavlja same one koji se bore na njegovom putu. Kaže Allah uzvišeni u suri Er-Rum 47. ajet, a dužnost nam je bila vjernike pomoći. U suri El-Hadž u 38. ajetu Allah uzvišeni kaže, Allah doista štiti one koji vjeruju. Šesto. U prirodi pravog misionara je da vodi računa o uputi svojih neprijatelja i da im uvijek ostavi prostora kako bi Allah Đelešanuhu uputio njihova srca. Otuda razumijevamo tajnu poslanikove sklonosti otkupu zarobljenika s bedra. Na taj način on je pokazao da želi da ih Allah uputi i da iza sebe ostave potomstvo koje će se Allahu klanjati i njega obožavati. Kur'anski ukor poslaniku znači da je tada postojao drugi veći interes, a to je zastrašivanje Allahovih neprijatelja i uništenje kolovođa zla i zablude. Da je poslanik pobio zarobljenike sa bedra, otpor Kurejšija bi oslabio zbog propasti njihovih prvaka i podstrekača rata, protiv vjernika. Postoje i drugi razlozi zbog kojih je poslanik Alihi Selam prihvatio otkup. Kao primjer može poslužiti slučaj poslanikovog Amidže, Abasa, koji je bio jedan od zarobljenika na Bedru. Poznato je da je on ranije u Mekki pomagao poslanika i muslimane. S njim je tajno prisustovao drugoj prisegi na Akabi, a obavještavao ga je i o pokretima Kurejšija. To govori da je on bio musliman – ali je to tajio. Je li ga onda mogao ubiti u takvim okolnostima? Da ga je poslanik ubio sa ostalim zarobljenicima, ogriješio bi se o šarijat koji zabranjuje prolijevanje krvi vjernika, ako je Abbas bio vjernik. Da ga je pak izuzeo, to bi iskoristili njegovi neprijatelji da ga kleveću i umanje povjerenje u njegovu pravednost i nepristrasnost onoga što govori jer njegov zakon ne pravi razliku između rođaka i nerođaka, kad su u pitanju neprijatelji Allaha i njegova poslanika. A Abbas je tada bio na njihovoj strani. Takav postupak, naravno, nije bio u interesu misije. Sedmo. Poslanikovo, salallahu alaihi vasallam, prihvatanje Hababovog prijedloga, govori o njegovom uvažavanju mišljenja svojih drugova i saboraca. To zapravo na poseban način svjedoči koliko islam drži do šure, vijećanja, dogovaranja, shodno Allahovim dželešanuhu riječima. I dogovaraj se s njima. Sura Ali Imran, 159. ajet. Jedan od velikih problema muslimana današnjice upravo je nepostojanje principa šure. Događaj iz bliže i dalje povijesti uče nas da umišljenost diktatora, uništava njihov narod i odvodi ga u bezdan iz kojeg se ne može izvući desetinama, a možda i stotinama godina. Poslanikovo prihvatanje Hababovog savjeta uzor je svakom poštenom vladaru, mudrom komandantu i iskrenom daji. Dogovor Šura je jedno od najistaknutijih obilježja vlasti u islamu. Kaže Allah uzvišeni u suri Ešura 38. ajet i koji se o poslovima dogovaraju.